21 skirsnis Čia buvo keletas skurdžių virtuvės rykų, lova, stalas, dvi kėdės, molinis praustuvas. Palubėje kabojo džiavintos žolės. Grafas pažino, kad tai kvapieji žirneliai ir ispaniškusius pupelės, kurias žmogelis eiklai laikė ankštyse. Rūpestingai, kai koks mokytas botanikas, jis buvo priraišėjęs prie jų kortelę su užrašais. Sakykite, ponė, Ar daug laiko reikia, kad išmoktum telegrafisto darbą? Paklausė Montekristas. Ilgai trunka nemokymasis, bet ne etatiniai tarnyba. O kiek gaunate algus? Tūkstantį frankų, ponė. Mažoka. Taip, bet kaip matote, butas nieko nekainuoja. Montekristas apžvelgė kambarį. Kad tik jis nesugalvotų branginti to savo buto, sumurmėjo jis. Jie užkopė trečią aukštą, čia ir buvo telegrafas. Montekristas apžiūrėjo dvi geležinės rankenas, kuriomis tarnautojas judino visą mašiną. Tai labai įdomu, tarė jis, bet ilgainiui toks gyvenimas turbūt kiek įkyri. Iš pradžių nuo nulatinio dairimusi įskausta spranda, bet po metų kitų įpranti. Be to mes juk turime poilsio valandas ir dienas. Poilsio dienas? Taip, kada? Kai būna ūkanota? Taip, tiesa. Tada man tikra šventė, nulipu į sodą, čia sodinu, geniu, renku vikšrus. Laikas praeina be matant. Jūs čia seniai? Dešimt metų ir penkeri metai neetatiniais tarnybos, taigi iš viso penkiolika. O jums jau? Penkiasdešimt penkeri. Kiek reikia ištarnauti, kad gautumėte pensiją? Ak, ponė, 25 metus. O kiek tos pensijos? Šimtas ekių. Vargšai žmonės, sumurmėjo Montekristas. Ką jūs sakote, ponė? paklausė valdininkas. Sakiau, kad visa tai nepaprastai įdomu. Kas įdomu? Visa, ką man parodėte. Ir jūs nič nieko nesuprantate apie tuos signalus? Nič nieko. Ir niekada nebandėte suprasti? Niekada, kuriam galui. Bet juk yra signalų siunčiamų jums, žinoma. Jūs juos suprantate? Jie amžiais tie patys. O ką jie reiškia? Nieko naujo, jums laisva valanda arba iki rytojaus. Taip, tai nekalti signalai, tarė grafas. Bet žiūrėkite, rodos, jūsų korespondentas ima judėti. Taip, tikrai, ačiū, ponė. O ką jis jums sako? Ar ką nors suprantate? Taip, jis klausė, ar aš pasirengęs. Ką jūs sakote? Atsakau signalu, kuris praneša mano korespondentų iš dešinės, kad aš pasiruošęs, ir tuo pačiu įspėja korespondentą iš kairės, kad jis taip pat pasiruoštų. Nekvailai padaryta, tarė grafas. Jūs to jau pamatysite, didžiuodamasis kalbėjo žmogelis. Po penkių minučių jisai prabils. Vadinasi, aš turiu penkias minutės, tarė Montekristas. Daugiau negu man reikia. Brangusis, leiskite paklausti jūs vieno dalyko. Prašau. Ar mėgstate sodininkystę? Nepaprastai. Ar jums būtų malonu turėti poros dešimtinių saudą vietoje dvidešimties pėdų terasus? Pone, aš jį paveršiau žemiško jūrojumi. Jums nelengva gyventi iš tūkstančių frankų. Nelengva, bet šiaip taip verčiuosi. Taip, bet jūsų sodelis varganas. Čia tai teisybė sodeliukas mažas. Bet to dar pilnas pelių, kurios viską suryja. Tai tikra dievų rykštė. Sakykite, kas būtų, jeigu jūs per nelaimę nusigręžtumėte tuo metu, kai korespondentas iš dešinės ima judėti? Aš nematyčiau jau signalų. Ir kas tuomet būtų? Negalėčiau jų pakartoti. Ir tuomet? Tuomet mane nubaustų kad iš apsileidimo jų nepakartojau. Kokia ta bauda? Šimtas frankų. Dešimtadalis metinės algos nieko savo. Ką padarysi, tarė valdininkas. Ar jums taip yra pasitaikę? Paklausė Montekristas. Vieną kart pasitaikė, kai skiepijau geltonąją rožę. Na, o jeigu sugalvotumėte kaip nors pakeisti gaunamą signalą arba perduoti kitokį, tuomet kas kita. Tuomet mane atleistų iš darbo ir aš netekčiau pensijos. 300 frankų. Taip, ponė, 100 ekių Todėl, pats suprantate, aš niekada nieko panašaus nepadarysiu. Net už sumą prilykstančią jūsų 15 metų algai? Juk apie tai verta pagalvoti, kaip jums atrodo. Už 15 tūkstančių frankų? Taip, ponia, jūs mane gazdinate. Na jau, ponia, jūs norite mane sugundyti? Visai teisingai. Suprantate, 15 tūkstančių frankų. Pone, leiskite man verčiau žiūrėti į korespondentą iš dešinės. O ne, nežiūrėkite į jį, pažvelkite čia. Kas čia yra? Ne jau nepažįstate šitų popieriukų? Panknotai. Patys tikriausiai jų čia penkiolika. Kieno jie? Jūsų, jei tik norite. Mano, sušuko konės dusdamas telegrafistas. Taip jūsų visam laikui. Pone, mano korespondentas iš dešiniai signalizuoja. Tegu savo signalizuoja. Pone, jūs išblaškite mane, aš gausiu pabaudą. Tai jums atsieis šimtą frankų. Matote, nereikia paleisti iš rankų tų penkiolikos tūkstančių. Pone, korespondentas iš dešinės nekantrauja, jis kartuoja signalus. Nekreipkite į jį dėmesio ir imkite. Grafas įbruko banknotus telegrafistų į ranką. Bet čia dar ne viskas, tarė jis. Jūs nepragyvensite iš tų 15 tūkstančių frankų. Taigi aš turėsiu tarnybą. Ne, jūs jos neteksite, nes dabar duosite ne tą signalą, kurį priėmėte iš savo korespondentų. Ak, ponė, ką jūs man siūlote? Vaikišką pokštą. Pone, jeigu manęs neprivers, aš kaip tik ir ketinu jūs priversti. Ir Montekristas išsitraukė iš kišenės kitą pluoštą banknotų. Štai dar 10 tūkstančių frankų, tarė jis. Su tais 15, kurie jau jūsų kišenėje bus 25 tūkstančiai. Už 5 tūkstančius frankų nusipirksite gražų namelį ir 20 dienės žemės. Kiti pinigai duos jums tūkstantį frankų rentos dviejų dešimtinių saudas ir tūkstantis frankų rentaus. Dieve mano, dieve mano, imkitegi. Ir Montekristas prievartai bruko telegrafistų į rankas dešimt tūkstančių frankų. Ką aš turiu daryti? Nieko ypatinga, bet vis dėlto perduokite štai šituos signalus. Montekristas išsitraukė iš kišenės popierių, kuriame buvo nubražyti trys ženklai ir skaičiais pažymėta jų eilė. Kaip matote, tai ilgai netruks. Taip, bet Dabar jau turėsite lygiai žievių persikų ir viso kito. Smūgis buvo taiklus, paraudęs iš susijaudinimo išmuštas prakaitų, žmogelis perdavė vieną po kito grafų nurodytų signalus. Nors korespondentas iš dešiniais beviltiškai barškino savuosius. Nesuprasdamas, kodėl jo ženklai iškraipomi, jis pamanė, jog persikų augintojas išprotėjo. O korespondentas iš kairės sažiningai pakartojo žmogelių signalus, kurie galų gale pateko į vidaus reikalų ministeriją. Dabar jūs turtingas, tarė Montekristas. Taip, bet kokią kainą, atsakė telegrafistas. Klausykite, draugužė, aš nenoriu, kad jūs grauštų sąžinį. Patikėkite, prisiekiu, jūs niekam nepakinkite, tik padėjote įvykti dievo valiai. Telegrafistas žiūrėjo banknotus, vartė juos skaičiavo, jis čia blyško, čia raudo. Pagaliau šoko į savo kambarį atsigerti vandens, bet nespėjęs pribėgti prie praustuvo, apalpęs žnektelėjo tarp sausų pupelių. Kai telegrafistų pranešimas pasiekė ministeriją, po penkių minučių Debre liepė pakenkyti karietą ir nudūmiai pas danglarus. Ar jūsų vyras turi ispanų paskolos obligacijų, paklausė jis baronienė. Ir ne bet kiek, maždaug 6 milijonų. Tegul jas parduoda už bet kokią kainą. Kodėl? Todėl, kad donas Karlas pabėgo iš buržo ir grįžo į Ispaniją. Iš kur žinote? Nagi iš ten, guštelėjęs pečiais, atsakė Debre, iš kur viską sužinau. Baronienė nereikėjo kartoti. Ji puolė pas vyrą, tas pas savo maklerį ir liepė jam parduoti ispanų obligacijas už bet kokią kainą. Kai biržoje visi pamatė, kad Danglaras parduoda ispanų obligacijas, jų kursas to jau krito. Danglaras neteko 500 tūkstančių frankų, bet atsikratė visų obligacijų. Vakare kurjerija buvo įspausdinta. Telegrafo pranešimas – Nors ir griežtai saugomas, karalius Donas Karlas pabėgo iš buržo ir per Katalonijos sieną grįžo į Ispaniją. Barcelona sukilo ir perėjo į jo pusę. Visą vakarą nuo lūpų nenuėjo šnekus apie danglarų išvalgumą, nes jis spėjo parduoti savo obligacijas – Apie tai, kad jam velniškai sekasi, nes per tokią katastrofą neteko tik 500 tūkstančių frankų o tie, kurie nepardavė obligacijų ar nusipirko jų iš danglaro, laikė save bankrutavusiais ir bjauriai praleido naktį. Ryto meto vyriausybės vadovas pranešė. Vakarykštis kurjerių pranešimas apie Dono Karlų pabėgimą ir sukilimą Barcelonoje neturi jokio pagrindo. Karalius Donas Karlas nebuvo išvykęs iš buržo ir pirėjų pusisalyje visiškai ramu. Ta klaida įvyko dėl to, kad per rūką neteisingai buvo suprastas telegrafų signalas obligacijos pakilo du kart tiek, kiek buvo nukritusios. Skaičiuojant nuostolį ir pelną, kurį danglaras galėjo gauti, jis prarado visą milijoną. Puiku, tarė Montekristas Moreliui, sėdėjusiam pas jį tuo metu, kai buvo pranešta apie keistą biržos posūkį, kurio auka tapo danglaras. Už 25 tūkstančius frankų aš išradau vieną dalyką, už kurį mielai būčiau sumokėjęs 100 tūkstančių. Ką jūs išradote? paklausė Maksimilianas. Išradau būdą, kaip išvaduoti saudininką nuo pelių, graužiančių jo persikus. Iš pirmo žvilgsnio namuose Oteijoje nebuvo matyti jokios prabangaus, nieko, ko būtum galėjęs tikėtis iš puikuolio Montekristo būstinės. Tokio paprastumo norėjo pats šeimininkas, griežtai liepęs nieko nekeisti išorės. Tuo įsitikindavai vos pažvelgęs į saudą, bet tereikėjo peržengti slengstį ir vaizdas iškart pasikeisdavo. Skoningai ir greitai įrengdamas kiemą bei kambarius, Bertušijus prašauko pat save. Kaip kadaise Anteno hercogas per vieną naktį nukirsdino visą alėją, užstojusią Liudvikui XIV reginį, taip ir Bertučijus per tris dienas apsodino visiškai tuščią kiemą. Ir kuplus topoliai bei klevai perkelti su visomis šaknėmis ir žemės luitais jau metai šešėlį ant namų fasado, prieš kurį vietoje žolėmis apžėlusio grindinio plytėjo veja. Jaus velėnos buvo suklotos tą patį rytą ir plati žalia pievelė, ką tik palaistyta, dar žybėjo rasa. Žinoma, viską nurodinėjo grafas. Jis davė Bertučiui planą, kuriame buvo pažymėta, kiek reikia sodinti medžių ir kur, kokia turi būti pievelės forma ir dydis. Dabar namo nebuvo galima pažinti, net pats Bertučijus tvirtino, kad nepažįsta jo tuose žaliuose rėmuose. Ekonomas mielai būtų šitą pakeitęs, bet grafas griežtai sakė čia nieko neliesti. Užtat Bertučijus atsigavo, užvertęs gėlėmis prieškambarius, laiptus ir žydinius. Iš tikrųjų, ekonomas nepaprastai sugebėjo vykdyti įsakymus, o šeimininkas nuostabiai mokėjo priversti jo klausyti. Jau 20 metų negyvenamas namas, dar vakar buvęs toks niūrus ir liūdnas, prisigėręs pelėsių kvapo, kurį galima pavadinti laiko kvapu, Per vieną dieną atgyjo, pakvipo aromatais, kuriuos mėgo šeimininkas, net ir šviesos jame atsirado tiek, kiek jis norėjo. Vos tik čia įžengęs, grafas rado po ranką savo knygas ir ginklus, ant sienų mėgstamus paveikslus, prieš kambaryje šunį, kurio glaustimasis jam buvo malonus, ir paukščių gesmininkų, kurių čiulbesių mielai klausydavosi. Visas namas pabudo iš ilgo miego tarsi miegančiosios gražuolės rūmai. Jis gyveno, dainavo, žydėjo kaip ir tie jaukūs kampeliai, kurie iš seno mums brangūs, ir jeigu per nelaimę tenka juos palikti, mes nejučiomis paliekame juose ir savo širdies dalelę. Linksmi tarnai siuvo po gražų kiemą. Vieni triūsiai virtuviais ir lakstė tik vakar atnaujintais laiptais taip, tarsi nuo amžių būtų gyvenę tame name, kiti sukinėjosi po daržinės, kuriuose rodos jau pušimtis metų stovėjo sunumeruotos karietos, po arklides – kur prie ėdžių žvingavo žirgai atsiliepdami į arklininkų balsus, šie šnekučiavusi su jais kur kas pagarbiau, negu kai kurie tarnai su savo ponais. Bibliotekoje buvo maždaug 2000 tomų sustatytų dviejose spintose palei dvi sienas. Viename skyriuje buvo naujausi romanai ir vakar pasirodžiusi knyga jau stovėjo savo vietoje, tviskėdama raudonais pauksuotais viršeliais. Kitapus namų prieš biblioteką – buvo įrengtas šiltnamis, kuriame didžiuliais japoniškose vazuose skleidė lapus daugybė retų augalų. Šiltnamis žavėjo ir akį, ir uoslę, o jo viduryje stovėjo biliardas, sakytum lošikai, tik prieš kokią valandą buvo palikę ant žalios jo gelumbiais snaužiančius kamulius. Tik vieno kambario nelietė burtininkas Bertučijus. Tas kambarys buvo kairiajame antro aukšto kampe – Ji ėjo pagrindiniai laiptai, o išeiti iš jo buvo galima slaptais laipteliais. Tarnai praeidavo pro tą kambarį, sunkiai įveikdami smalsumą, o Bertučijus siaubą. Lygiai penktą valandą lydimas Ali grafas sustojo prieš namą Oteiją. Bertučijus laukė jo nekantriai ir kartu neramiai. Jis tikėjusi, kad bus pagirtas ir bijojo pamatyti surauktus šeimininko antakius. Montekristas išlipo iš karietos ir tylėdamas, neskubėdamas nei girti, nei peikti, apėjo visą namą, apžiūrėjau sodą. Tik įžengęs į savo miegamąjį kitame namo gale, toli nuo užrakinto kambarį su laipteliais, jis parodė ranką nedidelę rausvą spintelę, į kurią atkreipė dėmesį dar tada, kai buvo atvykęs čia pirmą kartą. Ji tinka tik pirštinėms, tarė jis. Visiškai teisinga jūsų šviesybė, atsakė patenkintas Bertučijus, atidarykite ją ir rasite pirštinės. Kitose spintelėse grafas irgi rado tai, ką ir tikėjosi rasti – kvepalų buteliukus, cigarus, brangenybės. Gerai, pagaliau tarė jis. Bertušijus išėjo visą švitėdamas. Tokią didžiulę įtaką darė grafas visiems jį supantiems žmonėms. Lygiai šeštą valandą prieš vartus pasigirdo arklio kanopų trypimas. Tai atjojo ant savo medėjus mūsų mielas spagių kapitonas. Montekristas maloniai šipsodamasis laukė jau prieangyje. Esu tikras, kad aš pirmutinis, sušuko jam Morelis. Tyčia skubėjau, kad nors trumpą valandėlę pabūčiau su jumis dviese, kol suvažiuos kiti. Žiuliai ir Emanuelis siunčia jums daugybę linkėjimų. O, žinote, čia puiku. Sakykite, grafe, ar jūsų tarnai gerai prižiūrės mano žirgą? Būkite ramus, brangus Maksimilianai, jie savo darbą moka. Jį reikia gerai nutrinti kad būtumėte matęs, kaip jis dūmė, kaip viesulas. Penkis tūkstančius kainuojantis žirgas ir turi būti kaip viesulas, tarė Montekristas tėviškų balsu. Ar jums jų gaila? Paklausė Morelis, kaip visada atvirai šipsaudamasis. Man, gink dieve, atsakė grafas. Ne, apie gailės jį reikėtų kalbėti tada, jeigu arklys būtų blogas. Jis toks puikus, brangus grafė, kad Šatoreno geriausias arklių žinovas Prancūzijoje – Ir Debre, kuris judinėja arabiškais ministerijų žirgais, dabar vejasi mane ir, kaip matote, šiek tiek atsiliko. O jiems ant kulnų lipa baroninės danglar karieta, lekinti mažiausiai po šešias mylės per valandą. Tai jie netrukus bus čia? Paklausė Montekristas. Taip, antai ir jie. Iš tikrųjų, tą pačią valandėlę prie vartų, kurie tučto jau atsidarė, prilikė porą garuojančių arklių pakinkyta karieta, lydima dviejų uždasusių raitelių. Karieta apsukusi pusratį sustojo netoli priengių, abu raiteliai taip pat. Akies mirksniu Debre nušoko nuo žirgo ir pribėgo prie karietos durelių. Jis padavė ranką baronieniai. Ši išlipdama padarė judesį, kurį pastebėjo tik Montekristas. Bet grafas nieko neišleido iš akių. Jis pamatė, kaip sujudėjus rankai, šmeistelėjo baltas laiškelis, vos pastebimas, kaip ir rankos judesys. Laiškelis labai mikliai, matytas kelias jam buvo įprastas, iš ponios danglar pirštelių atsidūrė ministro sekretoriaus rankoje. Įkandin žmonos pasirodė ir bankininkas, toks išbliškęs, tarsi būtų lipęs ne iš savo karietos, o iš kapo. Greitų tyrinčių žvilgsnių, kurį suprato tik Montekristas, ponė Danglar apmetė kiemą, kolonas prie namų ir jo fasadą. Paskui, užslopinusi susijaudinimą, kuris tikriausiai būtų atsispindėjęs jaus veide, Jeigu tas veidas būtų galėjęs blykšti, ji ėmė lipti į priengį, sakydama Moreliui. Pone, jeigu jūs būtumėte mano draugas, aš paklausčiau, ar neparduodate savo žirgo. Morelis netiek nusišypsojo, kiek susiraukė ir žvilgtelėjo į Montekristą, tarsi maldaudamas išgelbėti jį iš keblios padėties. Grafas jį suprato. Ak, ponė, tar jis, kodėl ne manęs to klausėte? Kreipdamasis į jūs, grafė, atsakė baronienė, žmogus neturi teisės ko nors norėti, nes tuomet tikrai gauna. Todėl aš ir kreipiausi į poną Morelį. Deja, tarė grafas, aš paliūdėsiu, kad ponas Morelis niekam negali perleisti savo žirgo, nes to reikalauja jo garbė. Kaip tai suprasti? Jis susilažino per pusę metų išjodinėti medėją. Suprantate, baronienė, jeigu jis parduotų žirgą nepraėjus lažybų terminui, tai ne tik netektų žirgo – bet dar visi imtų šnekėti, kad jis įsigandęs. Spagių kapitonas negali leisti, kad kiltų tokios kalbos, net jei reikia patenkinti gražiaus moters užgaidą, kuri, mano nuomonė, yra vienas švenčiausių dalykų mūsų pasaulyje. Matote, ponė, tari Morelis, dėkingai šipsodamasis Montekristui. Be to, mano supratimu, pasakė Danglaras rūškanų balsu, kurio neįstengi praskaidrinti nenuširdį šypseną, arklių jūs ir šiaip turite pakankamai. Pone Danglar nebuvo pratusi pakesti tokių įsišokimų neatsikirtusi, tačiau dideliam vyrų nustebimui jie apsimetė neišgirdusi ir nieko neatsakė. Montekristas, šipsaudamasis iš neįprasto baronienės santūrumo ir nulankumo, rodė jai dvi milžiniškas kiniško porceliano vazas, ant kurių įmantriai raizgėsi didžiuliai vandens augalai. Tik gamta galėjo sukurti tokias įvairias, sodrės ir vingrės formas. Baronienė jomis buvo sužavėta. Jose būtų galima pasodinti kaštonus iš Tuilery parko, tarė ji, kaip ir išdegi tokio didumo vazas. Pone, tarė Montekristas, argi mes galime į tai atsakyti, jeigu mes gaminame tik stovylėlės ir plauna it musliną stiklą? Čia kitų amžių darbas, tam tikras žemės ir jūros genijų kūrinys. Šit kaip? Kokiai epochai jis priklauso? Nežinau, Tik girdėjau, kad vienas kinų imperatorius liepė pastatyti specialią krosnį, kurioje viena po kitos išdegė 12 tokių vazų. Dvi iš jų suskilo krosnyje, kitas dešimt nuleido į jūrą, į 300 sieksnių gylį. Jūra žinojo, ko iš jos norima. Ji apraizgė jas vijokliais, padengė koralais, nusaksti keukutais. Du šimtai metų jūros dugne tvirtai prilipdė visus tos priedus mat imperatorių, kuris buvo sumanęs tą bandymą, nušlavė revoliuciją ir po jo liko tik raštelis, kad vazos buvo išdegtos ir nuleistos į jūros dugną. Po dviejų šimtų metų raštelis buvo rastas ir buvo nutarta vazas ištraukti. Narai su tam tyčia pagamintais prietaisais leidusi jų ieškoti įlankoje, kurioje buvo nugramzdintos. Iš dešimties rado tik tris, kitas nunešė ir sudaužė bangus. Aš mėgstu tas vazas. Kartais įsivaizduoju, kaip į jas mesdavau blausų šaltą žvilgsnį, beformiai, siaubingos ir paslaptingos jūrų pabaisos, kokias gali matyti tik narai ir daugybė žuvyčių slėpdavosi jose nuo priešų. Tuo metu danglaras, nedidelis retenybių mėgėjas, nesamoningai skabė vieną po kito puikaus apelsinmedžio žiedus. Nudraskęs juos, jis pasisuko į kaktusą, bet šis buvo netokio švelnaus charakterio ir skaudžiai jam įdūrė. Tada jis krūptelėjo ir pasitrynė akis, tarsi pabudęs iš miego. Baronė, šipsaudamas įstarė ją Montekristas, jūs didelis tapybos mėgėjas ir turite tokių puikių paveikslų, kad aš nedristu jums girti savųjų. Tačiau vis dėlto štai du hobemus, vienas Paulius Poterio, vienas Mjerio, du Gerardo Duau, po vieną Rafaelio, Vandeiko, Surbarano ir du ar trys Muriljo paveikslai, verti, kad juos žvilgtelėtumėte. Žiūrėkite, parodė Debre, šitą Hobemos paveikslą aš pažįstu. Tikrai? Jį siūlė pirkti muziejui. Ten, regis, nėra nei vieno Hobemos paveikslų, tarė Montegrestas. Nėra ir vis dėlto muziejus atsisakė jį pirkti. Kodėl, paklausė Šatoreno. Jūsų naivumas tiesiog žavingas, ogi todėl, kad vyriausybė neturi pinigų. Ak, atsiprašau, tarė Šatoreno. Jau aštuoneri metai kasdien šitai girdžiu, bet vis dar negaliu priprasti. Nieko priprasite, nuramino Debre. Nemanau, atsakė Šato Reno. Majoras Bartolomėjus Kavalkantis, Vikontas Andrija Kavalkantis, pranešė Batistenas. Juodas, ką tik pirktas atlasinis kaklaraištis, švariai nuskustas veidas, žili ūsai, pasitikintis žvilgsnis, majoro uniforma papuošta trimis žvaigždėmis ir penkiais kryžiais, nepriekaištinga senų kareivių laikysena. Šitoks pasirodė mums jau pažįstamas švelnus tėvas majoras Bartolomėjus Kavalkantis. Greta jo, apsirengęs naujų telaitę eilutę su šypsena lūpose, žengė mums taip pat jau pažįstamas tėvą gerbiantis sūnus Andrija Kavalkantis. Morelis, Debre ir Šato Reno šnekučiavusi apžiūrinėdami tėvą ir sūnų ir žinoma ilgai užtruko prie sūnaus, išnarsti jį po kaulelį. Kavalkantis, tarė Debre, Skambi pavardė po galais, nusistebėjo Morelis. Taip, tari Šato Reno. Su tuo reikia sutikti, italų gražius pavardys, bet negražus drabužiai. Jūs priekabus, Šato Reno, nesutiko Debrė. Jo kostiumas puikiai pasiūtas ir visai naujas. Kaip tik šitai man ir nepatinka. Atrodo, kad tas ponas šiandien pirmą kartą apsirengė. Kas tie ponai? paklausė Danglaras grafą Montekristo. Jūs girdėjote kavalkančiai. Čia tik pavardė, jinai man nieko nesako. Ak, tiesa, jūs nenusimanote apie mūsų itališkąją aristokratiją. Kavalkantis reiškia kunigaikščių kraujo žmogus. Turtingi, pasakiškai, kuo verčiasi. Nesėkmingai stengiasi nusigyventi. Beje, jis akredituotas jūsų banke, bent man taip sakėsi, kai už vakar pas mane lankėsi. Aš tam ir pakviečiau juos, kad supažindinčiau su jumis. Man rodos, jie labai taisyklingai kalba prancūziškai, tarė Danglaras. Sūnus išauklėtas viename pietų Prancūzijos koleže, Marselėje ar netoli jo. Dabar jis tarsi devintame danguje. Kodėl, paklausi baronieniai. Tai prancūzijai skaldos, ponė. Jis būtinai nori vesti paryžietę. Kągi, neblogas sumanimas, gūštelėjo pečiais danglaras. Pone Danglar pažvelgė į vyrą su tokia išraiška, kuri kitu metu būtų pranašavusi audrą, bet baronienė ir šį sykį nutilėjo. Šiandien baronas labai blogai nusiteikęs, tarė Montekristas poniai Danglar. Ar tik jam negresė ministro portfelis? Kol kas ne, kiek žinau. Aš linkusi manyti, kad jis lauši biržoje ir prakišo, o dabar nežino, ant ko išgiešti apmaudą. Ponas ir ponė Devilforai, paskelbė Batistenas. Jie įėjo. Nors Vilforas ir tvardėsi, bet aiškiai buvo matyti, kad jaudinasi. Spausdamas jo ranką, Montekristas pajuto ją virpant. Tikrai tik moterys moka apsimetinėti, pamanė Montekristas, žiūrėdamas į ponę Danglar, kuri šipsojosi karališkajam prokurorui ir bučiausi su jo žmona. Pasisveikinęs su svečiais, grafas pastebėjo Bertučijų. Iki šiol rūpinęsis pietumis, jis dabar įslinko į nedidelę svetainę šalia tos, kurioje buvo svečiai. Grafas nuėjo pas jį. Ko jums reikia, Bertučijų, paklausė jis. Jūsų šviesybė nepasakėte, kiek bus svečių. Taip, tikrai. Keliems asmenims padengti, suskaičiuokite pats. Ar visi jų atvykė jūsų šviesybę? Taip. Bertučijus pažvelgė pro praveras duris, Montekristas nenuleido nuo jo akių. O dieve, sušuko ekonomas. Kas yra? paklausė grafas. Šita moteris, šita moteris. Kuri? Su balta sukne apsikabinėjusi deimantais blondinė. Pone Danglar? Nežinau, kuo jį vardu, bet čia ji, ponė, ji. Kas ji? Moteris iš sodo, ta, kuri buvo neiščia. Ji vaikštinėdavo laukdama, laukdama. Bertučijus nutilo, prasižiojęs, perbalės, jo plaukai pasišiaušė. Laukdama ko? Bertučijus tylėdamas parodė į Vilforą pirštu, maždaug taip, kaip Magbetas rodė į banką. O dieve, sušnipždėjo jis pagaliau, matote? Ką? Jį? Jį? karališkai prokurorą poną Devilforą? Žinoma, aš jį matau. Tai aš jau nenužudžiau? Klausykite, mielas Bertučiau, jūs rodos kraustotės iš proto, tarė grafas. Tai jis nemirė? Ne, jis nemirė. Pats matote. Užtat įvaręs jam durklą tarp šešto ir septinto kairiais pusės šonkaulio, kaip paprastai daro jūsų tevinainiai, jūs įvarėte jį truputį per aukštai arba truputį per žemai, o teisininkai pašėlusiai gajus. O gal visą tai, ką jūs man pasakojote, grinas melas, gal tai tik vaizduoti haliucinacija? Jūs užmigote, kaip reikiant nesuvirškinę savo keršto, jis apsunkino jums skrandį ir jūs susapnavote košmarą, štai ir viskas. Na, atsikvošėkite ir suskaičiuokite. Ponas ir ponė Devilforai – 2. Ponas ir ponė Danglarai – 4. Šatoreno Debre Morelis – 7. Majoras Bartolomėjus Kavalkantis – 8. Aštuoni, pakartojo Bertučius. Bet palaukite, palaukite, kur taip skubate po velnių? Užmiršote dar vieną svečią. Pažiūrėkite truputį kairiau. Štai ten, ponas Andrija Kavalkantis. Vaikinas su juodu fraku. Jis žiūri į Muriljo Madoną, dabar atsigrėžė. Šį kartą Bertučijus vos nesuriko, tik Montekristo žvilgsnis jį sulaikė. Benedetas, sušnipždėjo jis, tai likimas. Muša pusė septynių, ponas Bertučijau, griežtai tarė grafas. Ta valanda pietus turėjau būti ant stalų, jūs žinote, kad aš nemėgstu laukti. Ir Montekristas grįžo į svetainę, o Bertučijus, ramstydamasis į sienas, nuėjo į valgomąjį. Po valandėlį svetainės durys atsidarė. Pasirodė Bertučijus ir, kaip vatelis šantinį jį pilyje, narsiai sukaupęs visas jėgas paskelbė. Stalas padengtas jūsų šviesybę. Montekristas pasiūlė ranką poniai de Vilfor sakydamas. Ponas de Vilforai, prašom pasistuoti baronieniai Danglar. Vilforas paklausė ir visi suėjo į valgomąjį. 27 skyrius Pietūs Aiškiai buvo matyti, kad eidami į valgomąjį visi svečiai jautė tą pat. Jie negalėjo suprasti, Kokia keista jėga atvedė juos į šitą namą ir vis dėlto vieni stebėdamiesi, kiti nerimaudami pripažino, jog džiaugiasi čia suvažiavę. Nesena pažintis su grafu, jo ekscentriškas ir uždaras gyvenimo būdas, ko nepasakiškas neaiškiaus kilmės turtas, įpareigojo vyrus laikytis atsargumo, o moteris prisiminti taisyklę. Nesilankoma namuose, kur nėra moterų. Tačiau vyrai pamiršo atsargumą, o moterys padorumą. Juos visus atviliojo čia nenugalimas malsumas. Netabu kavalkančiai, perdėtai mandagus tėvas ir pernelyg nesivaržantis sūnus, atrodė susirūpinę, kad susidūrė su kitais svečiais, pirmą kartą matomais namuose žmogaus, kurio tikslų nepaėgi perprasti. Pone Danglar nejučiomis krūptelėjo pamačiusi, kad Vilforas, Montekristo paragintas, siūlo jai ranką o Vilforo žvilgsnis už akinių auksiniais remeliais apsiblausiai, kai jis pajuto baronienės ranką ant savosios. Jų jaudinimasis nepraslydo pro grafų akis. Jau vien tų dviejų žmonių suvedimas į krūvą stebėtojai kėlė didelį susidomėjimą. Vilforui iš dešiniai sėdėjo ponia Danglar, o iš kairės Morelis. Grafas sėdėjo tarp ponios de Vilfor ir Danglaro. Debre užėmė vietą tarp tėvo ir sunaus kavalkančių, o Šatoreno atsisėdo tarp ponios de Vilfor ir Morelio. Pietus buvo puikus. Montekristas iškėlė savo uždavinį visiškai nepaisyti Paryžiaus papročių ir malšinti ne tiek svečių apetitą, kiek smalsumą. Jiems buvo surengta rytietiška puota, bet tokia puota, kokią galėtų suruošti nebent arabų burtininkys. Visi vaisiai kokius tik sveikus ir sultingus keturios pasaulio šalys gali suberti į Europos gausybės ragą, buvo sukrauti piramidėmis kiniškose vazose ir japoniškose tauryse. Reti paukščiai žvilgančiomis plunksnomis, baisingo žuvys sidabriniuose dubenyse, visokie archipelagų, mažosios Azijos ir pietų Afrikos vynai brangiuose induose, kurių vien įmantri išvaizda rodos dar labiau juos skanino – slinko vienas po kito pro paryžiečių akis tarsi prieimimuose, kurios rengdavo savo draugams apicijos. Grafų svečiai tikėjo, kad pietus dešimčiai žmonių gali kainuoti tūkstantį luidorų, bet tik su viena sąlyga. Svečiai turi valgyti perlus kaip Kleopatra arba gerti lydytą auksą kaip Lorenzas Medičius.